da li je dozvoljeno muškarcu da izvlači pramenove po kosi Allah vas nagradio Bujrom še Bismillah, alhamdulillah, sato sam rasulullah. Ono što je od odlike, znači da obdržajemo kosu, a sve ono što podsjeća na džahilijetske metode, znači nečega što je svojstveno skupinama koje su zalutale, musliman treba da izbjegne kako na takav ne način oponašali džahile.